Draga braćo, ja ću vas zamoliti samo još par minuta pažnje, e, s obzirom na to da je profesor u našoj blizini, evo ja sam prije samog predavanja dobio dva pitanja, zamoljen sam od strane nekog momaka da to pitam profesora koji je sigurno dosta kompetentni ekspert u toj oblasti, a nešto što je svakodnevnica naša, ja volio da na to profesor kratko odgovori, ako može samo jedno pitanje, profesore, a ako neko drugi još ima pitanja, Bujru slobodno da iskoristimo njegovo znanje i ilu. Dva mladića me pitala, počeli su tek da klanjaju. I kaže da im je jedan džematlija rekao, izbunio ih je, doveo u nezgodnu situaciju, kaže, rekao nam je taj jedan momak, mladić koji je ranio u namazu, odranio u namazu, e, da, da nama namaz, kaže, nije ispravan zato što ne držimo ruke na namazu. Znači, rekao im da im to nije ispravno i pitam me, kaže, je u pravu? Pa bih volio samo kratko, profesor, da objasnite da li je samo jedna skupina u pravu ili tu postoji neko, neka simbioza i tako dalje. Čisto onako kratko za one koji nisu u toku, koji su tek početnici, da shvate širinu ovoga pitanja. Pa ovako, onaj, vi znate da je u islamu kod nas poslanik sallallahu alaihi ve na više načina klanjao. Dakle, jedan je namaz rekiati su svi isti, nema razlike, učenju namazu je isto osim što kod određenih, jel tako, pokreta poslanika ali salam to na različite načine činio. I to nije nikakav problem. Dakle, ako slijedi jedno, drugo ili treće, četvrto ili peto, sasvim je to u redu i džajz Jer je poslanik ali salam rekao u sallu, kema tu muni u salli. Klanjajte namaz kao što vidite da ja klanjam. I dakle, kako su poslanika ali salam gledali, od njega su prenosili mi imamo vjerodostojnim predanjima određeni broj pokreta u namazu, bilo da je više dizanja ruku ili manje, vezanje ruku, da li u, jel tako, u predjelu prsa ili u predjelu, jel tako, onaj pojasa, imamo i to preneseno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa su neki imami već veliki imama, prihvatili jedno drugi drugo na temelju određenih argumenata na temelju prakse koju su oni vidjeli od onih ispred njih kao što recimo Ebu Hanife poznavao stotine i stotine hiljade tabina i čak kažu da je četiri ashaba vidio s dok je bio mali za 5-6 godina i vidio svojim ocem. Dakle, i on je bio pračno tabina, ali je veliki broj tabina vidio. Dakle, ljude koji su gledali ashabe i kako su klanjali ashabe, oni su isto klanjali. Pa nije mogao Ebu Hanife klanjati drugačije nego su klanjali ashabe. Ali u različitosti predanja mi dolazimo do toga da, imaju ljudi koji dižu više puta ruke, imaju oni koji dižu jedan put ruke. Ja sam zamolio bivšeg Grejsu Sulemu za vrijeme rata kad je došlo do ovih da nađe naša četiri, onaj, tri, četiri fakija, šerijatska pravnika u Sarajevu i da oni napišu jedno djelo koje će upravo obuhvati namaz da, bi na taj način spriječili ove velike razlike. Kad nije do toga došlo, onda sam ja napisao onu knjigu, možda je neko dolazio do nje, Ebu Hanife i namaz u nefijskom mezebu. I onda sam ja onaj, tražio prije svega od Rejsu Suleme da Hanefijski mezeb očisti od onoga što nije Hanefijski mezeb i da pokaže da u stvari meze, mezeb, kao i drugi mezebi ispravan i ono što mi klanjamo da je ispravno. Ali treba ono što se vremenom nataložilo iskorijenti. Međutim, to nije došlo do toga i onda sam ja bar uzeo namaz do selama, jer selamom se prekida namaz, završava, sve ostalo zikri možemo više, manje, kraće, duže, ali to ne, ne utiče više na namaz. Namaz je do selama. I onda sam ja obradio, vidjeli ste na temeljima radisa koji su vjerodostojni, utemeljeni, da postoji samo jedan put dizanje ruku jer Hanefije i veliki hafizi hadisa, ne Hanefi, nego hafizi hadisa među Hanefijama smatraju da je više dizanja ruku u namazu derogirano. Jer je poslanik Alesala na kraju svog života prema njihovom tom viđenju onaj samo jedan put dizao ruke, iza toga su Adreti Alija, zatim Adreti Omer, Abdullah ibn Mesudi, veliki ashabi, samo jedan put dizali ruke prilikom namaza. Oni koji to čine na temelju vjerodostojne hadisa imaju pravo. I oni se drže hadisa i poslanik Ali selam je, onaj rekao i drugi su pisali njegov namaz da je više puta dizao ruke u namazu. Dakle, to ne bi trebalo da bude problem među nama. Ali ne treba govoriti za one koji klanjaju na jedan način da nije ispravno ovo, razumijete? Ja sam bio u Libiji, baš po jednu pomoć išao za vrijeme rata i klanjam u jednoj džami, priđem jedan mladić i kaže meni na arapskom jeziku, kaže govoriš arapski, preko govorim, kaže onaj, moj brate ti, kaže, e, pogrešno klanjaš. Kažem, pogrešno klanjaš, gledao me, podne ja klanjao. Ja njemu sad kažem, reko možda se šta pogriješio na ne mogu sjeti, sad nešto pogriješio, reći šta je u pitanju. Pa kaže, pogrešno držiš ruke, držiš i dole jednom samo kaže, onaj tekbir činiš rukama, nema samo jedan put. A ja onako gledam u njega i kažem njemu ono što je njegov šekom u stihovima svojim, amane ti nauči tako, jesu li te u mljetke šiljali. A on gleda u mene, pa ne razumije, a ja njemu opet ponovim, a ti će nauči tako, jesu li te umljetke šiljali? A on opet gleda mene, vidim začinjeno a njemu kaže, što si ti završio AFA? Kaže, ja sam inženjer građevine. Pa, tako mi reci, brate, tvoje da zidaš bolan grade, nije tvoje da zidaš vjeru Ne Nemoj ti zidat vjeru nisi proštao jedan hadis ili si proštao nekog imama, nekog, razumijete, šeja koji ti je rekao i nije to što je, to je rekao, nije to islam. Niti ovo što ja kažem večeras, nije to jedino islam, razumijete? Drugi će drugačije reći, drugi će reći pet puta bolje od mene. Nije ono islam samo što ja kažem. Nije islam što se nalazi samo u Buhari ili samo u muslimu. Islam je što nalazi u svim zbirkama i svi hadisi koji su provjereni. Razumijete? I onda oni meni kažu, evo mi klanjamo po sunnetu. Dobro, kako klanjate? Pa je učimo tamo, ne učimo ono onaj Ejuhan Rahmetullahi Obarekatuhu, a to je pet verzija. Sam imam Šej Albani navodi u svom dijelu o namazu, vidjeli se kako se klanja namaz, navodi pet verzija učenja etehijatu. Etehijatu, lillahi wa salavatu, wa wa Imate nekoliko pet verzija. Imate verziju u kojoj nema ovo ne Nebiju, kao što je kod nas Hanefija. Ali on navodi onu ovu verziju, kaže da su svi pet utemeljene. Ali Šej Albanija izabrao jednu. Ja njima kažem, vi slijedite šej Albanija i vi ne slijedite poslanika, ali islam. To nije sunnet, to je laž. Jer ko slijedi poslanika, sallallahu alaihi sallam, on slijedi svih pet verzija. Pa će nas sada učiti jedno je ono drugo je jer je došao doslovnim predanjem na, na mazu, treće treće i četvrto našao u petu I onda moraš reći, ja klanjam po sunnetu. Nemoj mi spominjati po to klanjaš samo po jednom hadisu poslanika ali vam ili pet hadisa ima drugi 70 hadisa samo pojedinačno koji govori na drugi način, razumijete? Tako da ne može svako tumačiti vjer, ne može svako govoriti vjer. Jedan ševi kaže iz, Sirije, kaže ja tamo završio hudbu i ono kako je završio ne zna, je učio onu dobu nakon nezana i onda nakon one dove inne lato, mi ja završio sam sati Međutim, kod Buharije i nekih drugih muhadisa ima verzija vate i nema ono inneke latu Pazite. I onda je momak rekao njemu, kaže, šejh, ti nama bidate unosiš. Pita njega šej kako, šta sam uradio? Kaže, dodaješ inneke latu bulfumija, to nema kod Buharije. A njemu šej kaže, e moj ahbab, da si malo pročitao i druge zbirke, ti, ti bi to našao, da si pročitao Es sunenul kubra od imama Bejhekija, hadijskoj u njemu se navodi inneke la tohu mija <laughs> i malo se pokupi od... Zato kažem, braći moja draga, nemojte govoriti ono samo što se kroz buđu vidi. Znaš, kad ono gledaš, ono ključ prolazi onaj, onaj stari, pa ti malo pogledaš i vidiš onaj hodnika tamo. Nije onaj hodnik bolan čitava kuća. Kad pogledaš kroz to vidiš samo malo hodniku, tamo nije taj hodnik čitava liđa ljudi moji. A kad se popriješ na ovu munaru, znaš koliko vidiš više. Te malo se isprite malo na munare, na velike zgrade, a to je obuhvate svu lemu, sve imame, sve knjige, pa ćete vidjeti kako, kako imaju rješenja i kako imaju drugi odgovori. Nego najteže i najgore ono, neće niko se trudi. ti jedno, dva predavanja, tri, pogotovo na še i Google, onaj razapio svoju Amediju, vidio še i onaj tamo Google i on, i on njima razbacuje, on njima govori, čuju nekog šeja, kaže onaj rekao, e to je istina, vidite, mi smo obidatima kojim volam bidatima? <laughs> Imaju bidati, naravno, treba to čistiti. To je poslanik, ali sam rekao. Ali treba dokazati, pokazati, argumentirati da to stvarno nema u islamu. E kad to dokažeš, onda možeš reći da je ovo nije u redu. Dakle, da bi mogao to da odgovoriš, ne možeš dok ne poznaješ kompletan sunnet. A danas je u opciji milion hadisa, da znate dobro. Milion hadisa. Milion. Od toga je nekoliko stotina hiljada vjerodostojnih. I ja pitam, često i u levu koja sa mnom druži. Ko je od vas proštao bar šest kutubu site? Niko se ne javlja. Šest samo zbirki. A stotinu su zbirki musneda. Ahmed je najpoznatiji njegov musned. Ima 82 musneda koji su podnijeli. Samo musneda. Ko je pročitao? Niko se ne javlja do leme, ljudi moji. A kamo li ovi momci koji nam knjiraju, govore ovo nije u redu. Kad sve to budeš znao, a to su znali ovi imami naši prethodnici, Ebu Hanife, Šafija, Ahmed i ostali, e oni su mogli donijeti, oni su na temelju svega. Tako jedan omak prilazi, ima starijim imamu, da sam ja bio još u medresi ovdje u Sarajevu, prilazi mu i kaže, vidiš ti, kaže, stvarno onaj, kaže, onaj Iblis bio od, od Melika, a on njemu imam kaže, to prošlo? pa kaže, no Kur'anu, a što on prošto jedan dio Kur'ana, njemu kaže, ovaj stari imam koji ima iskustva, zna i čito je, kaže, izgleda ti džaba učiš tamo hatme i ništa ti još nisi saznao. Kaže, pa kako ja svake godine pročitam prijevod? Ti da si proštao, ti bi našao odgovor. Ali samo na jednom mjestu, pazite, tamo se kaže Allah je naredio melekima da se poklone Ademu, svi se poklonili illa iblis. Svi osim iblisa. Ispada stvarno da je iblis bio s melekima i on je od meleka, kaže od meleka. Ovaj kaže ne. Ti da si proštao u Kur'an, ti bi našao samo na jednom mjestu u suri Kef, jel tako? Hafize u 50. majetu Allah kaže وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَكَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ On, Iblis, je bio od džina i nije se pokorio ili pogriješio prema emru svoga gospodara. Vidite, džaba što znaš ostala ajte, ako ne znaš samo ovaj 50. ajte sure Kef, odmah totalno griješiš u, u svojoj, razumijete? A gdje su ti ljudi koji su proštali sve hadijske zbirke pa da mogu tvrti da ovo nije prema sunnetu, ovo jest prema sunnetu. Zato, braćo moja, nemojte se igrati sa šarijetom. Šarijet je velika stvar, plemenita stvar i nemojte onaj uzimati i nekome davati, razumijete, to blago i te dragulje, onaj tamo negdje po blatu. Nije to blato da ga bacamo svakome i nije da svakoga da tumači Allahovu vjeru. Mi ono što znamo sigurno kažemo Buharija, rekao u tome, ja sam naišao da ima Buharija, kažemo momku u Libiji, da ste imen rekao, ah, moj, eto ja sam onaj naučio ovo, a vidim ti drugačije klanjar, tako ti Allah, moj brate, objasni mi, jel ima i to u šarijetu? Pa ti ja rekao. Ali ti nisi pitao, ti samo nekog imama saznao koji pripada drugom mezemu, a nisi gledao da ima i drugi mezheb koji ste također ispravni. Zato nemojte oko toga. Ako vidite neko drugačije klanja, znači on vjerovata na temelju nečega ima, ako na temelju nečega klanja ima sigurno ubiđenje, to je njegovo, nije problem nikakav, ne treba voditi računa o drugima, nemojte biti špijuni u džamijama kao što je kod nas dosta svijet, gleda ko je digao ruke ovako, ko je onako, ti došao svom gospodaru da klanja, vladaj da mi naš namaz bude ispravno, ne kao kod nas, okreću se, gledaju, jel onaj noge više skupio ili raširio ili ruke ovako digao, to je njegov problem, vidjeli ste kad čovjek onaj stoji u nakom stavu, neko ono skromno voli i stavi nogu uz nogu, nemate vidite neki pa, nije namazno se raširi, takav je stav, vidite oni karatisti kad, kad nogu jednu vuče nazad, drugu naprijed, on stabilniji, tako i ovdje, tako i kod nas, nemojte ljudi. Ali Islam je dizao ruke i na, na prsa, ali držao je i dole ispod pojasa. A nema, ima neko, nekome stomak raste gore. on će staviti ruke od uzgo da ga dole gura, razumijete? A nekome raste stomak dole, ode skroz do zemlje, on će privati od uzgo, zato će staviti ruke na namazu od da, da ne da, ono do zemlje, stomak ima sad nas ovi koji imamo stomake jake, razumijete? Pa zato je Allah dao da, imate više finesa. Ne treba zbog toga svađati, nego treba da mu bude drago što je svak došao u džamiju da klanja i da na neki način ima onaj pravo da slijedi ono što je ispravno. A ono da je ispravno moramo znati kompletan šarijat da bi znali da to ispravno ili nije, na temelju jednog predavanja ili dva ajete tri hadisa i tako da. Da vas Allah dragi profesore, to baš lijepo pojašnjenje. Ima možda još neko nešto da pita, da iskoristimo ovu profesorsku veličinu ovdje dok i vi ste su morali. Da vas Allah dragi nagradi sve zajedno da se kobod u do džennetu sastavi sljedeće srijede se vidimo. Salam alaikum.